بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, الذي خلق فسوى celui qui a créé et agencé harmonieusement, والذي قدر فهدى qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. ونيسرك لليسرى Nous te mettrons sur la voie la plus facile. فذكر إن نفعت الذكرى Rappelle donc, où le rappel doit être utile. سيذكر من يخشى Quiconque craint Allah s'en rappellera, ويتجنبها الأشقى et s'en écartera le grand malheureux, الذي يصلى النار الكبرى qui brûlera dans le plus grand feu. Où il ne mourra ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie. Et se rappelle le nom de son Seigneur puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. صحف إبراهيم وموسى les feuilles d'Abraham et de Moïse.